Athenaios χρεό φειλέτες. Αθένεση χρεό φειλέτες ανέρ, απαιτούμενος χουπό του δαϊνεστού το χρέος, το μεν πρώτον παρακαλέει αναβολέν αυτοε δούναι, απορέιν φάσκον. Χος δε ουκ έπειθε, προσαγαγόν χουν χεν έικε μόνεν, παρόντος αυτού επόλεϊ O Oni tu de proselzontos, cae diero tontos, ei tocas he hus eie, e ceinos efe me monun auten dictein, alla cae paradoxos. Tois men gar mysteriois thelea apocuein, tois de panathenaiois arsena. Tu de ec proston logon, ho dainestes eipen, alla me thaumas haute haut e gar soi kai dionusiois erifus texetai ho logos de loi hoti po loi dia ton idion kerdos uk ok nusin ude tois adunatois pseudomartyrein